Stor sensation, stor sensation Pettson förskingrat en miljon Dagliga plan, färska för dagen Allt som är skett i stan Köp, stor sensation, stor sensation Slussen är täppt, trafiken är knäppt Någon har släppt djävulen över Smets, Köp en Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen En socialdemokrat, Nya Dagliga och Aftonblad Stockholms stad, Folkets stad, Svenska Dagbladet och Svenska Morgonbladet eller rätt och slätt helgon och papperet varenda en har fakta på varje rad fast fakta divergera men har man tron blir man frälst utav alla blad ty allihopa ärligt publicera följande sak bom ba bom ba bom ett sanningens ord till alla dem som har fått vägglöss i sitt hem Som åkt i kupé där det drar eh, Som har gått på fel trottoar Ja, dagspressen undgår ej nåt Och allt är sant, ty det är tryggt Har man en kärring i brudstol gått Får man porträtt fört fint och snyggt Köp stor sensation Kvinnor och barn, kvinnor och barn Härliga kolorerade blan Fulla med snack om pick och om pack Ingenting är värt ett smack Tjo! Här kan ni glo hur man ska bo Och hur en flicka ska få en kyss Hermor tro hoppar inga halta löss Allt för alla och i synnerhet för Åkerlund Hemmets lektyr och idull Går ett hem och en halvrolig stund Här en husmoder, ett namn som fordom riktigt var Nu är det inte något krus med något hus Det är blott moder kvar Hur ska man sy sig en kofta med flott figur Utav ett gammalt kapp slut Hur ska man vara klädd när som man tar en middagslur Och mycket annat får man i sig absolut Både frågor och svar Bom, fa, bom, fa, bom Ett sanningens ord till alla dem Som har fått hjärnorna i kläm Hur lär man en katt äta gröt? Får en pastors fru vara söt? Har fästmannen jämt vid avsikt är armbandsur på badstrandskikt. Ska körsbärsvin servera